Reci im Svetlana Već si im rekla ne slušaju, ne znaju kud sam u šetnju kasnu Kad pošao sam ponovo vidio sam vazduh Pa žickam kartu Ilonu masku Za šatelu me pratu ka Marsu Ako ću na polju da nosim masku Bar da upoznam braću Zemaljsku Bar da se vidi planeta crvena Tamo već nema ni jednog drvceta Slali su sondu, našli su vodu Tama na vodi da živim u tornju Plastike brdo već većem u torbu Da imam za tamo da bacam u vodu Kako bi manje nostalgično pekla Sećanja na naša korita reka Znam da će svakako da padne seča Kada mi refren zapeva ceca por glave ja trčim i jedem zdravo kad udišem kancer U pluća pravo jer neki je pametni glinu prodavo Da ne bi se trošio koprasko pavo Džabe ja pišem i radim tonske Neće se skoro održati koncert Ali će uskoro litijum ovdje vaditi Valjati litijum jonske Džabe mi filteri od ruske braće Kad je šerihija sa česme kaplje Privatne firme sa klorom nam kasne Čure da reke u cepke nam stave Na bubregu kamen, na džubretu plamen Na nebu trak poput šakovske table Na berze kidaju Microsoft Pfizer Jebe što sranje, daj cecu jače Vazdu duh koji diše Ne treba mi nešta će meni to Vazduh koji diše Ne treba mi ne Jer ne želim kancer Mlada dobije